Kapısı yok, bacası yok, gündüzü yok, gecesi yok. Ders alacak kocası yok, ya ben kime yalvarayım? Ders alacak kocası yok, ya ben kime yalvarayım? Kabil kolu pek aç olur, otdan başına taç olur. Kabir kolu pek aç olur, otdan başına taç olur. Yalnız yatmak pek güç olur, ya ben kime yalvarayım? Yalnız yatmak pek güç olur, ya ben kime yalvarayım? Kapısı yok, açam bakam, bacası yok, otlar yakam. Kapısı yok, açam bakam, bacası yok oklar yakam Nice yıllar yalnız yatam Ya ben kime yalvarayım Nice yıllar yalnız yatam Ya ben kime yalvarayım Bir kılı kırka yararlar Üstüne köprü kurarlar, bir kılı kırka yararlar. Üstüne köprü kurarlar, evvel komşudan sorarlar. Ya ben kime yalvarayım? Evvel komşudan sorarlar. Ya ben kime yalvarayım? Yunus kulun sözü haktır, Allah'ın ihsanı çoktur. Yunus kulun sözü haktır, Allah'ın ihsanı çoktur. Senden gayrı Allah yoktur. Ya ben kime yalvarayım? Ondan gayrı Allah yoktur. Ya ben kime yalvarayım?